Може, рушив уже в похід, може, навіть зовсім уже недалеко звідси, а може, десь аж під Кам'янцем. От якби так, як тоді, у підгірцях. З'явилися, мов у сні, дід Панас із Максимом. Без сну, наче сон, промайнула ніч. І ось уже втеча, ось уже птицями летять козацькі коні, і ніч місячна, і він милий поруч. А який ж це бік під гірці? Зимою ледве не довелося туди повертатися. Накрутив там щось отой бридкий патер з плюскнявим обличчям. Розповів, здається, все конець польським. Добре, що княгиня Гризельда така зажерлива, що тільки руками замахала. Не віддам. Вона не хлопка, не мають на неї конець польські жодного права. Вона ж хоче жити тільки у нас. Правда ж не хочеш вертатися до конець польських? спитала якось Гризельда в Оксани і, побачивши, що та наче злякалася, додала Не бійся, я не віддам. До смерті пам'ятатиму ласку ясноцвіцонної пані, прошептала Оксана. Що ж, краще тут, ніж у конець польських, нараз міркувала вона. Хоч і в полоні Чернецький, а хто його знає, як усе може повернутися. Тут, принаймні, княгиня мене захистить. Звичайно, не з ласки своєї, а через те, що вишиваю і гаптую добре, але це все одно. Ой, тільки б ніколи в світі не бачите отієї потвори Чернецького. Надумала якось Оксана ще у Варшаві поміркувати з Оленою про втечу. Може, мовляв, хоч як-небудь можна вимкнутися від панів і хоч пішки піти на Україну. Та куди там? На все Божа воля, треба терпіти, тільки сказала Олена. Так і завмерла в Оксани ця думка. Ще смутніша, ще тихша стала дівчина. Дівчата, бувало, співають під час роботи. Оксана ж майже ніколи. Та як його співати в неволі, в панів? Ні, краще вже не співати. У вишневці Оксана трохи повеселішала. Чи то весна так на неї вплинула, чи краєвиди чудові, що відкривалися з вікон замку, чи, може, стомлене украй серце не в силі було вже терпіти тугу і скорботу. Але коли пішли поголоски, що княгиня до Збаража, може, й не поїде, стала Оксана знову смутна, як осінній день. Не може бути. Не може бути, шепотіла вона і не могла зрозуміти, що з нею сталося. В збаражі ж навряд чи буде краще, ніж тут, може, навіть гірше, але серце чогось тремтіло. Груди чогось високо хвилювались, немов би перечуваючи, що в збаражі станеться щось дивне, щось несподіване, може, навіть страшне, але таке, чого вона не зможе забути ніколи. Місто Збараж з трьох сторін оточене водою. На сході і на заході два великих багнистих стави. На півдні річка Гнізна, сполучена з цими ставами. Отже, місто ніби у підкові. Над річкою, недалеко від східного ставу, на узгір'ї потужний величний замок, збудований князями збараськими, років тому чи не 60. Поміж замком і ставом розкинулося передмістя пригрудок. Тут живуть найбідніші міщани з Бараськи. Вбогі халупи, кузня, кілька шинків, невеличка поросла мохом церква з убогим цвинтарем, зелений майдан перед нею. Все це здається таким мізерним, порівнюючи з розкішю і величчю з Бараського замку, а проте й тут шумувало невгамовне життя. І тут були свої втіхи, свої радощі, і злидні, і навіть пориви. Ще минулого року, коли прилетіла чутка про пилявицький погром, коли покинули пани не тільки всі найближчі околиці, а навіть і потужний замок, ударив кривий дзвонар порослої мохом церкви в усі чотири не дуже то й голосні дзвони. Панотець отець отслужив молебень і виголосив казання про те, що сам Бог карає ляхів і що гріх тому, хто може держати шаблю в руках, не піти проти католиків на захист і оборону православної віри. І чи то паноцевих гарячих казань, чи то інших яких намовлянь послухалися міщани, але багатьох із них за кілька день уже не було в передмісті декого не було ще й досі. Та, може, воно й краще, бо недовго стояв з бараж пусткою. Знову повернулася польська залога, і багато загинуло на шибеницях, і тих, що колись були покозачилися, і тих, на кого була тільки підозра. Навіть панотець ледве-ледве врятувався був от шибениці. Побито його дуже так що навіть служби Божої довго не міг правити. Але потроху видужав і знов почав служити в церкві, хоч, звичайно, в казаннях уже не був такий войовничий. Тепер він усього боявся і поляків, і ремісників, що не забували про недовгий час панування козацького. Боявся й кожної нової людини, що інколи, бувало, з'явиться на якийсь час у пригрудку чи то скуповуючи у ремісників їхні вироби, чи просто подорожуючи кудись через бараж. Але таких було мало. Та й що їх могло привабити до пригрудка? Досить часто з'являлися тут тільки старці та каліки за милостинею. Щиро і нескупо подавали богобоязні міщани пригрудські. Тут навіть шпиталик маленький був при церкві для хворих старців. Лежало тут четверо їх. Та ще ось недавно, днів за два, як приїхала до збережа княгиня Гризельда, ліг п'ятий, хлопець, років 14, що був йому за поважатого, а жив поки що у попа, допомагаючи по господарству. Дуже подобався він старому попові. Спритний, працьовитий, чемний. Та й розумом господь не обидив, і до церкви ходив часто а надто після того, як приїхала до збережа княгиня Гризельда і де православних слуг почав одвідувати службу Божу в пригрудку. Якось після обідні затримався піп в алтарі. Люди вже всі вийшли, тільки якась Гризельдина покоївка все ще стояла навколішках перед старою іконою Троєручиці. Піп хотів би вже вийти з церкви бічними дверима, коли раптом здалося йому, що хтось наче скрикнув. Не лякайся, Олено, це я, стиха сказав знайомий попові хлоп'ячий голос. Максиме, любий, я знала, що ти живий. Від Оксани. Цить, скажи Оксані, ми з дідом тут. Я в попа, дід у шпиталі, не хворий. Приходьте в неділю вдвох. Обережно, умовились? Цить, я вже піду піп почекав, поки стихли хлопцеві кроки, і поки дівчина теж вийшла з церкви. Про що вони умовлялися? Той дід не хворий, то чого ж він лежить у шпиталі? Ось уже другий тиждень. Змова тут якась чи що? Треба довідатись. Піп став стежити за хлопцем і дідом, але нічого підозрілого не помітив. Правда, дід став частіше виходити погрітися на сонечку, частіше розмовляв з хлопцем, але оскільки міг піп почути, про речі цілком звичайні. А змова ж таки якась є. Хвилювався все більше піп. Зразу видно, що є. В неділю, вже перед вечором, несподівано завітав дід. Ну, якся маєте, діду? спитав піп. Дякую за ласку, паноче, видужав. Хочу вас попросити, чи не можна, щоб хлопець у вас застався на якийсь тиждень? Треба мені сходити до вишневця у своїй справі. А яка у вас, діду, справа? Е, та там до небоги навідатись треба. До якої небоги? Та хіба не все одно вам, паноче? До небоги та й край. Попові запитання дідові не сподобалися. Помітив він щось чи що, а хоч би й помітив. Хіба ж це не своя людина? То ну, хіба не захоче допомогти козакам? Сказати йому по щирості, завагався дід. А Тепер такий час, що всього треба стерегтися, сказав піп. Боюся, скажу по правді. Тобто як? Хлопця боїтесь у себе залишати чи як? Усього треба стерегтися. Он, кажуть, знов ворохобню козаки починають. То, виходить, на вашу думку, панотче, того не треба? Того, виходить, і хлопця боїтесь у себе залишати? Думаєте, ми з козаків? А хто тебе знає, чоловіче добрий, хто ви такі? хвилюючись, підняв голос піп. Мені однаково. Однаково? Як однаково? гримнув дід, але спостерігши, що піп.